Isang napaka mabuti at napakaganda at isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Pagpapatuloy po ng buwan ng wika ang ating gagawin sa service po natin ngayong linggo. And for you, my brothers and sisters, na nakatuon po sa ating online service, thank you for being here so consistently. Alam ko rin po na excited na kayong magbalik ng church dahil kasalukuyan din pong meron tayong live face-to-face service ngayon sa Lighthouse. And so, if you're feeling healthy and you're feeling secure, come and join us in our face to face Sunday service. Otherwise, happy po kami na tayo po ay nagkakadaupang palad kahit in virtual means like this. So, maglagay po kayo ng inyong mga pagbati sa mga kapatid na kasama po natin sa ating online worship service. At kung ito po ay first time ninyo sa pagdalo sa ganitong virtual faith community, ang pangalan ko po ay si Pastor Jojo Baldo. Ako po ang senior pastor ng Lighthouse. At sa ngalan po ng aking mga kapatid sa Lighthouse, we welcome you to this virtual gathering. Mag-iwan po kayo ng mensahe. If you would like to be discipled or if you want to grow more in the faith, as we would be so interested to get to know you better. Mag-iwan po kayo ng inyong de- details sa ating comment section or kung hindi man, mag-private message po kayo sa Lighthouse. Sa pagpapatuloy po ng ating sermon series, ang isang bagay po na palagi nating naririnig, lalo sa mga Gen Zs or Millennials, ay ang mga katagang, Pilipinas, bakit ang hirap mong mahalin? Ito ay namayagpag yung meme na ito noong kapanahonan ng eleksyon. And understandably so, dahil napakarami pong Pilipino ang masyadong passionate, as we should be, sa ating mga in-endorse ng mga kandidato. At nung hindi nanalo yung mga, kung sino man yung mga napili nyo, ang feeling ng marami, lalo mga kabataan, na ito na ay katapusan ng mundo. Kaya merong isang sikat na singer na talagang itunit niya to at i-Facebook niya to na sabi niya, Pilipinas, bakit ang hirap mong mahalin? For me, that's a question worth taking with a grain of salt dahil maganda pong itinatanong din to ng mga Pilipino tungkol sa ating bayan. Mahal ba natin ang bayan natin? Kaya kung merong mga disappointments sa ating mga pinagdadaanan, talagang at malamang sa malamang, masasabi mo ring parang napaka-uphill ng struggle for us to truly embrace yung regalo ng pagiging Pilipino. Sabi nga po ng mga sociologists, ang Pilipino ang pinakamatinding kritiko ng kapwa Pilipino. Naniniwala po ako na ang kritisismo ay merong puwang sa isang demokrasya kaya nagpapasalamat tayo na meron tayong democratic processes. Dahil ito po ang nagsisilbi na nabasihan kung bakit tayo ay malaya sa ating pagpapahayag ng ating mga opinyon. But I pray na hindi naman po ito maging dahilan ng ating pagkawala ng pag-asa sa mga hinaharap ng mga araw ng ating bayan ang pagiging kritiko, ang pagiging critical, mga kapatid, ay importante para yung mga mali ay naitatama, yung mga liko ay naitutuwid. Hindi para tayo ay malugmok na lamang sa kadiliman ng pagsuko, in the depth and the darkness of surrender, but in the excitement na kaya siguro ipinapaalala sa atin ng buhay o ng Diyos ang ganitong mga imperfections ng ating bayan ay para meron tayong desire to change things for the better. Marami, marami rin po nagsasabi na ang Filipino culture has so many flaws. Yes and no. Yes, because every culture is fallen. And no, because marami rin tayong kagandahan na pwede nating i-celebrate. But for a few lang, for example, ang Filipino culture nagsasabing, nako, pag nangutang yan, hindi na babayaran dahil sasabihin, eh, mayaman ka na, ba't ko pa kailangang bayaran ka? Eh, dami-dami mo ng pera. That's a very negative culture. Mm, yung kultura ng pagiging balat sibuyas. Di po ba? Naririnig natin yon na parang hindi mo masabihan dahil madaling magtampo, madaling sumama ang loob. Or yung colonial mentality na everything that is foreign, basta hindi Pilipino, ay mas lamang sa pagiging Pilipino. Maging ang Ingles ay parang akala nila kung sinong magaling mag-Ingles ay mas matalino at di hamak na mas magaling kaysa mga hindi marunong mag-Ingles. Para bang nagiging sukatan ng maraming tao ang command of the English language to be the sole determinant of a person's superiority. Or yung, uh, yung assumption na dahil meron kang kaibigang OFW sa Middle East, sa Europe, sa Amerika, akala mo pag OFW ay mayaman na. Dahil malaki naman daw ang kinikita niyang dollars doon sa iba yung dagat. Ang hindi natin mapagtanto at hindi natin ma-realize, eh dollar ng kinikita pero dollar din naman ang gastos nila. Kaya marami sa ating mga OFWs, after many years of working, slugging it out in the other nations, pag uwi nilang Pilipinas, hindi lamang sa wala silang savings, lubog pa rin sila sa utang. These are part of the Filipino culture na kailangan din nating i-confront. Because it is only in confronting the flaws of who we are and what we are, then we can be positioned into doing something about it. Di po ba mga kapatid? So mangayon po kayo kung kayo ay ayon sa aking, sa aking mga tinuran, sa aking mga observations. But I don't want to stop there dahil marami rin po namang kagandahan ang kulturang Pilipino. Nandun po ang ating kultura ng bayanihan. Nakita natin to nung panahon at kasagsagan ng pandemya na ang bigatin ng isa ay bigatin ng lahat. Ang pasan ng isa ay pasan ng buong sambayanan. That's why sabi nga natin ng pandemya, we heal as one. Sa Lighthouse po, tayo po ay witness ng ating adopt a family. Sa ating tulungan, kung sino ang may sakit, nandun ang buong community para tumulong, para maghatid ng ayuda, para maghatid ng gamot. Hindi natin kakayanin ang buhay nito kung tayo nag-iisa lamang. Dito sa Pilipinas, define ang pagkakaroon ng bayanihan. Nandun po yung pagkakaroon ng very strong family ties na atin pong inaalagaan ang ilang henerasyon inaalagaan natin siyempre ang mga bata, pero inaalagaan din natin ang mga matatanda. Whereas, sa maraming advanced nations, pag ikaw ay 18 years old, eh, talagang tatadyakan ka ng mga magulang mo para ikaw ay umalis na ng kanilang pamamahay. Or pag ikaw naman ay 60 years old, aalisin ka na rin ng mga anak mo sa pamamahay mo and you will be consigned now to a convalescence home or to a home for the aged. Sa Pilipinas, yakap natin ang bawat miyembro ng pamilya na kahit ang pinsang buo or second cousin or third cousin ay niyayakap nating parang sarili nating kapatid o sarili nating mga anak. At tayo pa rin ang feeling responsible sa pagpapaaral sa kanila. It's a very good value mga kapatid. Kung may tutuwid lang at malalagyan lang ng boundaries, ito po ay magiging dahilan ng muling pagbangon ng ating bayan. Ang ating paggalang sa mga elderlies, kaya sa Pilipinas po, pag meron kang senior citizen's card, ay talagang makapangyarihan ka, kapatid. Hindi lamang dahil meron kang 20%, pero una ka sa pila at ang mga Pilipino po ay nagmamano sa mga matatanda. Noong ako po ay naging Youth Ambassador of Goodwill at ako ay nakapag-ikot sa pitong bansa, oh, seventh country in Pilipinas, so anim na bansa ang aking nadalaw po. And every country I would go, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thailand, even Japan – kami po ay i-adapt ng isang local family. And every time I would go into a local family, an Indonesian family, a Malaysian family, magbibless po ako. It's something that would really not only shock them, but would really touch them na merong humawak sa kanilang kamay at ididikit ko sa aking mga noo. And they would understand better. That's part of the Filipino culture. At ganun din naman ang, ang ating hospitality bilang isang bayan. Yung susubok na lang, ibibigay mo pa sa iba naranasan natin yan na kahit si Manong Sikyo, dumaan ka lang sa kanyang pwesto at siya'y nanananghalian, ano sasabihin sa'yo? Kain po tayo! Para bagang willing siyang ibahagi ang kanyang kakapiranggot na baon para lamang kayo ay magkadaupang palad. Ang ating pagiging relihiyoso, ang ating pagkilala na mayroong Diyos, magkaiba-iba man ang denominasyon, magkaiba-iba man ang doctrinal statements, pero nandoon ang pagkilala na merong Diyos. Lalo tigit ng Pilipinas ay tumatayo under the tenets or over the tenets of the Christian faith. Ganon din po ang pagmamahal sa bayan. Na ang Pilipino po, yes, minsan tayo ay irreverent towards our nation. But ang Pilipino ay napatunayan natin sa kasaysayan na sabi nga ng ating lupang hinirang, tayo ay handang mamatay ng dahil sa ating minamahal na bayan. And today, mga kapatid, I'd like to take this time to honor uh, one of the main pillars of our society, and that is our police people, our men in uniform, ang ating Philippine National Police. Kami po ay saludo sa inyo, mga sirs, mga ma'ams. Alam namin ang hirap ng inyong pinagdadaanan, alam namin ang mga sakripisyong inyong niyakap dahil mahal po ninyo ang bayang Pilipinas. Alam namin din ang kritisismo na tinatanggap ng mga pulis araw-gabi Day in, day out, month in, month out. Dahil nga po kayo ay nasa front line. Dahil nga po, ganun kasignificant ang roles na inyong ginagampanan sa bansang Pilipinas. Ang tagapagtaguyod ng batas, ang tagapamayapa, ang pagpaniniguro at pagtitiyak na kami makakatulog ng mahimbing sa gabi dahil hindi kami mapapasok na masasamang loob. Alam ko rin po na katulad ng any organization na hindi naman po perpekto ang ating PNP. Kayo rin po ay napasok ng iilang scalawags. But iilan lang po yun because I have known many more police officers, men in uniform, who are very much straight and who are very much dedicated and loyal to the nation. Police officers na alam nila na ang buod ng kanilang pagsisilbi ay ang pagmamahal sa bayan sa kanilang sinumpaang tungkulin na kanilang itataguyod at poproteksyonan ang Republika ng Pilipinas. Ang isa po sa mga ministries ng ating mga pastor sa Lighthouse ay involved. Lalo tigit si um, Pastor Saniel Pura at saka si Pastor Eddie Foronda. Pati na rin po ang ating mga regions pastors, sina Pastor John Umali. Ay ang pagmiministeryo sa mga kawani at mga kabahagi ng Philippine National Police. Sa katunayan po, ang isa sa mga ministries na aking hinahangaan ay ang My Brother's Keepers Ministry. This is a transformational movement for righteous leadership in all the sectors of the government – and the community, which or whose goal is to have a God centered, service oriented, and family based life. Kapatiran po ang kapulisan. And for the police officer to know that someone is there to say, I am my brother's keeper. Alam kong hindi tayo perpekto but in our togetherness, we can make each other better. Saludo po kami sa inyo, aming mga kapatid. And I pray that today maramdaman niyo po ang paggalang, ang pagregard, ang pagrespeto sa inyo ng Christian community. Ang aming pong kontribusyon sa Lighthouse ay kayo ipagdasal, kayo po ay itaguyod, kayo po ay aming i-lift up sa Panginoon na sa inyong pagsisilbi sa bayan, sa inyong paglalagay sa inyong mga sarili in the very front lines, maging sa disaster, maging sa anti-COVID response, maging sa anti-terrorism response, na kayo po ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Today, I'd like to call a brother to give us a testimony kung paanong nakita niyang gumalaw ang presensya ng Diyos nung siya ay aktibo pang nagsisilbi sa Philippine National Police. Isa pong kapatid natin sa Lighthouse. Siya at ang kanyang may bahay na si Sister Bem ay isa sa mga leaders natin dito sa ating Family Builders Ministry. And today, si Brother Ray Templo Nuevo ay magbibigay ng kaniyang patotoo. Executive, Police Executive Master Sergeant Ray Templo Nuevo. Uh, magandang umaga po. Ako pa si Brother Ray Templo Nuevo ang, at ang aking asawa si Bem at mayroon po kaming isang anak na si Philip Lawrence na kasalukuyan po nasa media team din po. Ako po ay isang alagad ng batas na nagpapatupad ng batas. Pero marami pa akong nalabag ng batas ng Diyos. Katulad ng pagmumura, pagsusugal, at pag-iinom. At ito po ay aking niyakap ang serbisyong pagkapulis dahil ito sa pagmamahal sa inang bayan. At alam ko po na mahal ako ng Panginoon. Katulad ng pag-iingat niya po sa akin nung kami ay magkaroon ng pagpapatrolya sa kabundukan ng Masbati na kami po ay hinati, hinati sa apat na grupo. Ito po ay combined force ng batalyon at sa local police ng Masbati. Hinati po kami sa apat at binigyan kami ng overlay. Ito pong overlay na ito ay dito nakasaad kung saan kalulugar, sa takdang oras, sa takdang araw para maiwasan yung misencounter, crossfire. Sa pang-apat namin araw ay sa aming paglalakad, naabot namin yung takdang lugar namin. At sa nag-decide kami na magpahinga at maligo. Sa madaling sabi, kami ay naghubad ng aming uniforme at yung dalawa, bantay, yung dalawa, maliligo. Kung, kaya lang, yung isa namin, yung iba naming kasamahan ay hindi sinunod yung overlay. Sila ay patuloy na naglakad hanggang kami ay nakikitang naliligo. Ang akala sa amin, kami ay mga kalaban. At dali-dali nilang minount ang kanilang mga baril na nakapunteriya sa amin. Kaya lang, mabuti naman may isang, may isang kasamahan na nakilala kami. Ang sabi niya, huwag, kasama natin yan. At kami ay kanilang nilapitan. Nagpakilala kami na kami ay isang grupo. At alam ko po na sa pag-iing na ako po ay mahal ng Panginoon at niligtas niya po ako sa kapahamakan. Noong 1998, ako po ay kasalukuyang nang liligaw sa aking asawa na si Bim. Na sa Bicol po ako, siya dito sa Maynila. Ako ay luluwas ng Bicol at pupunta dito sa Maynila para dalawin siya. Isang Sunday po, ay ni niyaya niya akong mag-attend ng worship Sunday sa Cinema Alabang Town Center. At, at first, parang ako ay may hesitation at nag-aalangan kasi may pari akong pamangkin o ay may tatlo akong pari uh, may, may tatlo akong pamangkin na magpapari baka itong maka-apekto sa kanilang pagpapari. Pero ang Panginoon ay gumawa ng kaparaanan. In the year 2000, kami po ay ikinasal. At during, during that year, ako po ay tinanggap ko po si Yeso Kristo bilang my personal Savior. At sa aking pag si serbisyo sa pulis sa gobyerno, malayo po ako sa aking asawa. At ang humingi po ako ng tulong sa aking kapatid na, kas, na kasalukuyang mayor po doon sa amin na mapalipat ako dito sa NCR. At yung request ko ay nag-grant naman at uh, sa mga bu- yung buwan ng Nobyembre ay nagkaroon ako ng order at automatic po napunta ako sa R2. Ito pong r ito yung Regional Intelligence Investigation Division. At kasalukuyan kami nakatira sa Paranaque para mapali, mapalapit uli sa aming tirahan, ako po ay nag-request na mapuntang Southern Police District para malapit ang makapuntang Paranaque. At ito po ay nag-grant uli sa tulong ng Panginoon. At ang habang ako po ay nasa serbisyo, nasa Paranaque, nagkaroon po kami ng police assistance. Ito pong police assistance na to ay para demulisin ang, i ang malaking depressed area sa Paranaque. At ito po ay combined force, combined elements ng Southern Police District at National Capital Region Police Office. Sa aming pagpunta sa area at nakita namin na nakabarikada, may mga barbed kasi natunog, natunugan nila na bago ang demolisyon na sila ay paalisin. Nung kami ay pala, palapit na sa kanila para sila ay alisin yung mga illegal, illegal barricade, sila ay nagpaunang batuhin kami. Hindi lang bato, at saka yung mga tirgas gas ay pinaghahagi sa amin. Molotov, itong molotov na ito ay ito yung bote na may lam, laman na sharp nails. Ito pag hinagis, sumabog, mag, maaring ito ay makasugat. At sa kapal ng tear gas, ang aking pong mata ay tinamaan. Ako po noon ay total, totally blind. Hindi ako hindi ko ma hindi ako makakita. Pero I managed myself na ako makalayo sa lugar. At kinuha kong aking handkerchief, binasa ko at pinunas ko sa aking mga mata at, at ako ay nakakita. At dali-dali kong inalayo muli yung dala kong mobile car. At yung isa, yung boss ko, hinati ko yung aking handkerchief para bigyan din siya para gan nang sa ganun makakita din uli kasi siya ay tinamaan din ng tergas. Mabuti na lang may isang politikong namagitan na itigil muna ang demolisyon at sa pag-disperse ng mga grupo ng depressed, taga-depressed area, at yung mga pulis, may isang nakabulagta. Nata depressed area, may tama ng bala, eh, at ito ay patay na. At, na, at naramdaman ko ang pag, pagkilos at, ah, at pagbibigay ng kaligtasan sa aking buhay na ako ay mahal ng Panginoon. Sa mga araw na ito, ako po ay isa ng civilian at na-enjoy ko po ang favor at pagpapala ng Panginoon. Ako po ay porsyon ng aking retirement ay bumili ako ng lupa at masipag po akong magtanim, nagagarden, nagpa-farming. Yun po ang aking pinagkabalahan habang ako pa, habang naghihin, habang naghihintay ng retirement pension. At sa ganun po, sa pagpapala ng Panginoon, sa favor na binigay niya sa akin, ako po ay iningatan ng mahabang panahon at natanggap ko na po ang aking first month pension. Salamat sa favor ng Panginoon na, pag, na pinagkaloob niya sa akin. Maraming salamat po. Wow! Galing! Thank you, Jesus. Maraming salamat, Brother Ray, sa iyong napakalakas, napakatibay, at napakasolid na testimony. Talagang ikaw ang aking tatagorin ngayon na Cardo Dalisay ng, ng Lighthouse. Napaka-colorful at alam kong iilan lamang yan sa napaka, napakarami pang kwento kung paano mo nakita ang kamay ng Panginoon na bumalot sa iyo, na siyang yumakap sa iyo. Isipin mo ko yung enkwentro na yun, ano po, kung nakatutok na yung mga baril ng mga kapopulis, kung walang nakakilala sa inyo doon, eh malamang wala tayong pag-uusapan ngayong araw. But such is the ministry of the Lord to those that uphold the laws, not only of the land, but the laws of God. I pray, Brother Ray, na ngayong natanggap mo na ang pension mo. Praise God! Ito ay isang pagpapatunay lang na kung mamahalin mo ang iyong bayan, ang bayan ay mamahalin kang pabalik. Those that love the nation, the nation will love you back. That's the law of reciprocity. And today, we're going to talk about ang pagmamahal sa, bay- sa bayang biyaya sa atin ng Diyos. Mga ka-Lighthouse, pray natin ang ating mga kapulisan at idulog natin sa Panginoon ang ating layunin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maraming salamat po Lord for our police officers, for our men in uniform. Kasali na rin po ang iba't ibang sangay ng sandantahang lakas ng Pilipinas. Alam namin, Panginoon, that every time they wear that uniform, with it comes the responsibility of the calling that they have embraced. At alam din po namin, Panginoon, na sa kanilang mga balikat ay nakaatang ang isang napakalaking responsibilidad na proteksyonan ang aming bayan. Lord, we uphold them before your holy throne. Nang aming mga men in uniform ay makilala po kayo ng lubos. Na sa kanilang pagmamahal, sa kanilang serbisyo, sa kanilang pagyakap sa pagmamahal sa aming inang bayan. Ito po'y magturo sa kanila sa tunay na pagmamahal na tinanggap nila galing sa Diyos. We can love because you first loved us. So today, Lord, we speak our blessings to our Philippine National Police because truly we are our brother's keepers. And today, Lord, as you declare your word, inyo pong kausapin ng bawat isa, ang aking kapatid, ang aming community. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po meron may mga Bibles, atin pong halukayin ang kayamanan ng Panginoon sa kanyang mga salita sa Acts chapter 17. Tayo po ay magsasalit-salitan lamang ng Ingles at ng Filipino language dahil din naman po ay regalo sa atin ng Panginoon. Verse 24 says, The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Verse 26 And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place that they should seek God in the hope that they might feel their way toward Him and find Him. Yet, He is actually not far from each one of us. For in Him we live and move and have our being, as even some of our own poets, your own poets, have said, For we are indeed His offspring. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone or an image formed by the art and imagination of man. The times of ignorance, God has overlooked, but now he commands all people everywhere to repent, because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed, and of these he has given assurance to all by raising him from the dead. Samahan ng Panginoon ang pagpapala, ang paghahayag, ang pagbubulay-bulay natin sa kanyang banal na salita. Ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Acts 17 po, kung babasahin niyo sa inyong mga aklat, ay ito po ay nangyari nung si Paul ay dumalaw sa Greece, lalo sa central city which is Athens. At nung siya ay pumasok sa Athens, ang unang niya napansin kagad, number one, is that napakaraming rebulto dahil ang Athens po was a very polytheistic city. Greece was a very polytheistic city. Napakarami lang Diyos-Diyos ang sinasamba. At ang bawat Diyos ay merong, ang bawat Diyos-Diyosan ay merong rebulto. Imbes na ito ay atakihin ni Paul at sabihin, kayo ay mga idolaters, kayo ay mapupunta ng impyerno. Ito ay kinomplement ni Apostle Paul. Sabi niya, napapansin ko na kayo lahat ay mga relihiyoso As a matter of fact, sabi ni Paul, nung ako'y naglalakad-lakad sa inyong templo, napakarami niyong estatwa, mga rebulto sa inyong mga kinikilala at sinasambang Diyos, Diyosan. At meron pa nga kayong isang rebulto na nakalagay to an unknown God. Ibig sabihin, siguro sa pananaw ng mga Griego during the time, hindi tayo sigurado kung meron tayong nakaligtaang isa o dalawang Diyos. Kaya maglagay na lang tayo ng isang rebulto na nakalagay to an unknown God ginamit ni Apostle Paul ang religious fervor nito para sabihin sa kanila, ngayong araw, itong inyong sinasambang unknown God ay ipapakilala ko sa iyo. Ipapakilala ko sa inyo. He will now become known to you. That's one lesson, mga kapatid, when it comes to making use of the culture as a bridge towards the hearts of people. Pagpapaalala po sa mga kapatid na kristyano. Hindi kailangan lahat ng araw ay tayo ay feisty, that we are always against the world. Yes, merong kalikuan, merong kabagsakan at merong kasalanang bumabalot sa mundong ating ginagalawan. We know that and we ought to preach the power and the reality of sin and the only Savior who could save us from the power of sin. Pero mahalaga rin pong maintindihan natin na ang kultura ay bahagi ng kwento ng isang bayan. At ang kultura na yon, dahil yun ay dikit sa puso at isip ng mga tao, ay pwedeng maging kasangkapan ng banal na spirito para tayo po ay makapasok sa kanilang consciousness. For example, pangalawang punto, si Apostle Paul lang nakita niya ang mga Griego because they were very much into wisdom literatures. Ang kagustuhan ng mga Greeks during the time were to accumulate as much knowledge and philosophical understanding and wisdomful, wisdom-filled teaching. Ginamit ni Paul to. At sabi niya, halikayo tayo ay maghuntahan, tayo ay magkwentuhan. Ipapakilala ko sa inyo ang Diyos na hindi niyo pa kilala. And as a matter of fact, ang mga Griego ay nagsiupot, sila ay tumingin at nag-lock eyes with the apostle and they say, we would like to hear about these foreign divinities that you seem to be preaching. And then the apostle Paul went into this exposition about the God who created the heavens and the earth. Ang isang punto po na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon is this. Ang ating bayan, mga kapatid, ay regalo ng Panginoon para sa ating pagkakakilanlan. At nararapat lamang na alagaan natin ang regalo bilang parangal sa nagbigay. Our country is God's gift to us for our sense of identity. Our role now is to steward this gift so well in honor of the one who gave the gift unto us. Amen? Kailangan lamang maintindihan natin na dahil tayo ay kabahagi ng lahing Pilipino, na tayo ay nakatira sa Pilipinas, meron tayong identity kahit saan tayo pumunta. Ako ay Pilipino. At ito ay ating sinasabi ng taas noon na hindi tayo kailangan ma-insecure kung ating kasama ang mga Amerikano, ang mga Hapones, ang mga Singaporeans, ang mga Ingles, ang mga Frances, ang mga Germans. We don't degrade them. Patriotism doesn't have to mean that we put down other nationalities. Patriotism ay ang pagiging secure kung sino tayo sa ating pagkakakilanlan. And therefore, we stand on level ground whenever we are facing people from different nationalities. That we don't have to give in to the much criticized colonial mentality na para yumakap nat niyakap na ng marami nating kababayan. Tayo ay Pilipino. Binigyan tayo ng Panginoon ng identity. At yung identity na yun ay dapat nating isuot at i-bear at dalhin natin yung pagkakakilanlan na yun na merong pagpapasalamat at merong pag-appreciate sa ating Diyos na nagbigay sa atin ng ganong klaseng pribilehyo. That's why the Apostle Paul would start by saying, The God who made the world and everything in it, being the world, being Lord of heaven and earth, He does not live in temples made by man, nor is He served by human hands as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. Ang pinakaunang siguridad nating mga Kristiyanong Pilipino, number one is that we know na tayo ay nilikha ng Diyos. We know na ang Panginoon ang pinagmula ng ating buhay. Siya ang pinagmula ng ating mga hininga na nagbibigay sa atin ng buhay. Higit sa ating pagiging inhabitants of this archipelago we call the Republic of the Philippines. Higit sa ating kulay na kayumanggi, nakakaiba sa mga kulay puti or mga kulay dilaw or mga kulay itim. Tayo ay merong distinctness. When we recognize and when we realize that God is the source of our life, it makes a lot of difference, mga kapatid. Na hindi tayo nabubuhay dahil lamang we are a, um, what do you call this, a unplanned coming together of the atoms of the universe na somehow by force of evolution we became human beings. No. Obviously, Christians are creationists. We believe in the power of creation, and the Word of God today says it is God who made the world and everything in it because God is Lord of heaven and He's Lord of earth. Mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Mapalad ang isang taong kinikilala niya na ang kanyang buhay, ang kanyang hininga ay nanggagaling sa buhay ng Diyos at sa direktiba at paggabay ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na paglakad sa mundong ito. Kaya meron tayong pagkakakilanlan, mga kapatid. Meron tayong sense of identity, meron tayong sense of worth na hindi tayo kapantay ng mga gorillas, hindi tayo evolved species galing sa mga unggoy. Tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. At sa dinami-dami ng pwedeng paglagyan ng Panginoon sa atin, pwede naman sanang ilagay tayo ng Panginoon sa North Pole kung saan puro lamang mga polar bears ang ating mga kapitbahay Pwede namang nandun tayo sa South Pole kung saan puro mga icebergs ang ating makikita. Pwede naman sigurong tayo ay nandun sa isang mainit na lugar, mga disyerto, kung saan puro mga buhangin ang ating nakikita. For reasons known to God alone, tayo ay nilagak ng Diyos sa isang bayang napakayaman, sa isang bayang napakaganda, napaka-tropical, na hindi, hindi natin kailangan mag-fur coat para lamang tayo ay hindi lamigin. Sa Pilipinas, Pwede kang makapaglakad na hindi ka kailangan ma-insecure dahil pwedeng ikaw ay Tagalog at lahat ng tao ay marunong mag-Filipino. Or kung marunong ka na matbihasa ka sa salatang Ingles, pwede ka rin makipagkwentuhan sa mga banyaga. At kung waray-waray kang katulad ko, pwede manggihapon mag-istorya sa waray-waray. Diri mo ikakaalo nga ikaw taga Samar. Kay mayong gihapon maupay nga purpose. May maupay nga reason ginoo kung nanong kay ginhimo kaniya nga waray-waray because you are part of the Filipino race. It is God who gave us the breath. And that's why that is your sense of worth and that will be your ultimate sense of identity. Kapwa Pilipino, magalak ka dahil ang Diyos ay ang Panginoon ng ating bayan. Amen? Ang pangalawang punto po sa aking maikling pagbabahagi ngayon ay ang ating bayan ay ang pinagmula ng ating mga pagpapahalaga sa buhay. Sasambahin natin ang dakilang may likha. This nation is the spring of our lives. Dearly held values. Yun po ang Tagalog, Ingles ng pagpapahalaga. Values. So let us worship our Creator dahil hindi po nagkakamali at hindi aksidente ang pagkakalikha ng Diyos sa bansang Pilipinas. At along with the geographical location that we have, along with the geopolitical realities that we have na tayo ay archipelago, tayo hiwa-hiwalay, Luzon, Visayas, Mindanao, at kahit sa Visayas, magkahiwalay ang Samar, ang Leyte, ang Cebu, ang uh, Negros Island, ang Panay Island, ang Palawan. But all of these are for a reason. So that ma-realize natin that uniquely, merong inimbed, merong itinanim at merong patuloy na nililinang ang Diyos sa pag, mga pagpapahalaga sa values system ng bansang Pilipinas. Ang value system na could be unique in all or amongst all the other nations in the world. For example, when you're in the foreign nations, you're in the US for example or even Singapore or even you go to you go to the European countries When you are visiting a friend, anong gagawin mo? Ikaw ay kakatok. Sana narinig ninyo ang aking katok, ano po? Knock-knock! Sa Pilipinas po, pag tayo ay dumadalaw sa isang bahay, kumakatok din naman tayo, pero ang sinasabi natin, tao po, tao po. Para bagang sinasabi mo sa iyong dinadalaw, tao ang dumadalaw sa iyo tao pong humaharap sa inyo. Kaya tayo mga Pilipino, pag nakarinig tayo ng tao po, tao rin tayong humaharap sa mga taong dumadalaw sa atin. It's a unique sense of values. Na even in the knocking of our doors, even in the knocking, in our knocking of the doors of somebody else's houses, ang ating bitbit ay ang ating pagkatao. It's a unique sense of values, ladies and gentlemen. Sa waray-waray po, pag kami kumakatok sa bahay or kami tumatawag sa aming mga kaibigan nasa loob ng bahay nila, ang aming pong sinisigaw ay, maupay! Maupay is good, mabuti. Hindi sa complete sentence. Pero kumakatok ko pa lang sa pamamahay ng iba, inyo nang idinideklara ang kaupayan sa kinabuhi, ang kagandahan ng buhay, the beauty and the value and the worthiness of life. Kaibigan, ikagalak mo na ikaw ay Pilipino. Hindi mo ipagyuyuko at ikahihiya ang iyong pagiging Pilipino. Ikaw ay merong halaga sa mata ng Diyos dahil siyang pinagmulan mo. At meron siyang dahilan kung bakit tayo naging katulad kung anumang klasing tao tayo at this very moment. That's why our word today would say, God made from one man, which is Adam, every nation of mankind. So, Adam, being the first human creation, God created nations after him to live on all the face of the earth. So, hindi tayo pinagsiksikan ng Panginoon sa Israel, hindi tayo pinagsiksikan ng Panginoon sa Middle East, ang iba ay nilagay niya sa Scandinavian countries, ang iba ay nilagay niya sa Indian Peninsula, ang iba ay nilagay niya sa Russia, area, sa Chinese area, di ba? Sa New Zealand down under or Australia. Because God, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, He did that so that they should seek God in the hope that they might feel their way toward Him and find Him. Yet, He's actually not far from each one of us. In other words, God being a purposeful God. Kaya tayo nilagay sa mga geographical places kung nasaan man tayo ngayon. Hindi lamang dahil alam niyang in a tropical country magiging kayong manggi tayo. Yan ang reason kung bakit tayo brown. Dahil hindi naman tayo kainitan, hindi naman tayo kadamigan. Pag ang mga tao sa malalamig na lugar, masyado silang mapuputi. Pag ang mga tao naman doon sa mga, mga medyo sobrang punishing yung heat of the sun, sila naman ay nasa darker side of the complexion. But more than that, sabi ng ating binabasa ngayon, God has determined our allotted periods and our boundaries of our dwelling places. O mga Pilipino, dito kayo sa archipelago na to. Para sa anong dahilan? Para sa mas malaking kadahilanan that we should seek God. That we might find our way toward Him and find Him because we know those that seek the Lord will truly find Him. I pray na sa bawat araw ng ating pagtira sa bayang ito, sa iyong pakikipagbuno sa traffic ng Las Piñas, sa iyong pagharap sa traffic ng EDSA, sa ating pagharap ng mga pagbabayo ng mga bagyo, ng mga lindol, na hindi lang natin makita ang neg- negativities of life, kadiliman ng buhay, pero makita natin ang kaliwanagan kung bakit hanggang ngayon ang ating bayan ay patuloy na nagsusurvive. Hindi lamang nagsusurvive, but we are thriving and we are really making our mark in the world. That we might seek Him, that we might find Him, because the Word of God says, because He is not far away from us. My daughter was just explaining to me na sa ngayon, even though in the millennials and the Gen Zs, Meron tinatawag na Pinoy pride. Meron tinatawag na Pinoy baiting. Na kung merong isang vlogger na ma-mention lamang niya na siya ay nakakain ng balut sa Pilipinas. A foreigner would say that, for example, in a vlog. Oh, so many Filipinos from all over the world would have this Pinoy baiting consciousness na, oh, taga-Pilipinas din ako. Yes, taga-Pateros ako. Diyan nanggagaling ang pinakamasasarap na balut sa bansang Pilipinas. Na meron tayong palaging pag-attach. Meron tayong pride when when Pinoy culture, when Pinoy food, when Pinoy delicacies, when Pinoy ways are being appreciated or even featured by the vloggers. One of my favorite favorite vlogger is yung uh, Becoming a Filipino. I forgot his name, but yun ang kanyang vlog name, Becoming a Filipino. A Caucasian who chose to live here in the Philippines, even acquired Filipino citizenship, and he has traveled all over the Philippines to feature the many beautiful sights of the Philippines, to explain the many sumptuous, delicious food of the Philippines. Nahiya nga ako na marami siyang napuntahan na hindi ko pa napupuntahan. But we are, we are so enamored by those na meron pang, sometimes it takes a foreigner to remind us of how blessed we are here in the Philippines. Nilagay tayo ng Diyos sa Pilipinas. Nang sa ganun, siya ay ating hanapin at siya ay ating matagpuan. Dahil ang ating bayan, mga kapatid, ay ang tahanan ng ating lahi. At dahil ito ang ating tahanan, malaya tayong maging mabuti. This is the home of our race where we can be free to be good and to do good. You know, my wife, Rose, has been an American citizen since She migrated to the US when she was only 25 years old. But now she has reacquired her Filipino citizenship and she is most grateful na siya ay nakabalik sa ating bayan. But every time she would tell me her stories of being in America for more than two decades, as much as she celebrated the beauty and the grandeur of that first world nation and the beauties of opportunities that were presented to her when she was living there, Palagi niya sasabihin sa akin, my love, wala pa rin tatalo at waling, wala pa rin papalit sa ating pagiging Pilipino. Na ako man ay nalayo ng more than 20 years, hindi kailanman nawala sa akin ang pagiging Pinoy. As a matter of fact, waray kawara sa kanya ang kanya pagiging waray. Kaya when we speak to each other, pinakamatatas na waray-waray ang marinig nyo sa aming dalawang mag-asawa. Dahil ito ang tahanan ng ating lahi. Ikaw man ay magbago ng tuwang, di ba? Pag napupunta ng Amerika, pag nag-Ingles, eh, meron ng American accent. Jun Rupa, you can uh, relate to this, my brother. <laughs> Pero, kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo maitatatawa ang katotohanan pag ikaw ay hiniwa, ang dugong lalabas sa iyo ay dugong Pilipino pa rin. Ang sabi ko nga, kahit na ilang bayan na ang iyong maabot, mapunta ka na ng Europe, mapunta ka na ng Amerika, mapunta ka na ng Scandinavian countries, Oceania. Mga kapatid, ang passport mo, nakalagay pa rin, Pilipinas. Nandun pa rin ang iyong pagkakakilanlan to remind you na ang lahi mo ay Pilipino. At dahil ikaw ay Pilipino, at dahil ikaw ay nasa bayang Pilipinas, malaya kang maging mabuti at malaya kang gumawa ng mabuti. That's why Acts 17 would say, For in Him we live and we move and we have our being. Look at that. We live and we move and we have our being. Why? Because we are indeed His offspring. Dahil secure ka na Pilipinas ay hinirang ng Diyos. Dahil secure ka na ito ang nagbigay sa iyo ng mga pagpapahalaga mo sa buhay. Na pag yung isinala sa katotohanan ng banal na salita, lalong nagiging God-centered at nagiging God-glorifying. Today, to my Filipino Christian brothers and sisters, now we live, we move, and have our being. Tayo ay nabubuhay at gumagalaw at ating napupunan ng ating pagkatao sa Kanya lamang at sa Panginoong Hesus lamang dahil sa Kanya natin napapatunayan na tunay nga tayo ay mga anak ng Diyos. And when the Spirit of God is upon us, ladies and gentlemen, you are free to be good and to do good. Ang pinakamahalagang hamon sa ating lahat ay, Hari ba at Panginoon si Jesus sa buhay mo, kapwa Kristiyano? Gusto ko sanang i-spread ang challenge to all Filipinos watching today. But I cannot force my religious convictions of those that don't want to embrace it. So I talk to you, my fellow Christian. Tayong supposedly asin at ilaw ng lipunan. Tayo supposedly na nagbibitbit ng pangalan ng Panginoong. Tayong supposedly mga ambassadors ng Panginoong Yesus. Tunay bang hari at Panginoon ang Panginoon, ang Diyos sa buhay natin? Lumuluhod ba talaga tayo at kinikilala nating maliban na lamang na ang Diyos ang siyang humawak at maggiya sa atin, tayo ay magiging ligaw sa buhay nito. Kinikilala ba natin na maliban na lamang na tayo ay punan ng banal na espiritu, mananatili tayong hungkag, mananatili tayong empty, wala tayong may pagmamayabang sa kahit sino man. Kapatid, yaman din lamang na ating niyakap ang pananampalatayang kristyano. I pray and I challenge you. Sikapin nating maging malalim. Sikapin nating makilala siya dahil sabi naman ng salita ng Diyos, matatagpuan siya dahil hindi naman siya lumalayo at hindi siya malayo sa atin. Yakapin natin ang tunay na biblical Christianity. Hindi yung Christianismo na mabuti lamang pag nasa loob ng simbahan at limot ang Diyos pag nasa labas ng building ng simbahan. Hindi yung Kristyanismong puro lamang ngawa pero wala sa gawa. Hindi yung Kristyanismong puro nguso pero wala sa puso. Hindi ang Kristyanismong ang nagahari ang sarili, kung hindi ang Panginoon. Pero ang tunay na Kristyanismong nakabase sa accomplished works of Jesus Christ. Kung paano ang anak ng Diyos ay ibinigay sa atin at namatay para sa atin para ang kapatawaran ng amang nasa langit ay mapa sa atin. Nang sa ganon tayo ay malinis na pwedeng punin at punan ng presensya ng Banal Espiritu para in these times and in our generation, we can share the love of Christ to our fellow Filipinos. Sino pa ba ang magmamahal sa Pilipino kundi tayo rin namang kapwa Pilipino? Sino pa ba ang aabot sa mga kababayan natin kundi tayo rin namang magkakapwa kababayan? Sino pa ba ang who would care enough to declare the goodness of the gospel? Not just to usher people into a religious group, because religion can be a tool of animosity and division, but to usher people into a true living relationship with Jesus Christ. Who would care enough to do this? Dapat po tayo rin mismong magkakababayan. Na hindi natin hindi natin ire-resist ang boses ng Diyos kung ito'y nagsasalita, kung siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng ating mga kababayang naglalayon lamang na ipahatid sa inyo ang mapagpalayang balita ng Ebanghelyo ng Diyos. Acts 17 would end by saying, The times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead. Dati, yung ating ignorance, the Lord has overlooked that. Okay lang, wala pang nagsabi sa iyo sa mabuting balita. But ngayong araw, mga kapatid, sa lunggong ito, sa ating pagdiriwang ng buwan ng wika, God is introducing to you this person, Jesus Christ, na kanyang inappoint at ipinadala sa akin sa atin na kanyang hinayaang mamatay sa krus at kanyang muling binuhay. Para na sa ganun, wala na tayong excuse na masasabi natin, hindi ko naman alam ang tunay na kwento ng kaligtasan. At ang kumanya is for all of us everywhere to repent. Why? Because reality po, ang judgment, ang paghusga, ang paghukom, it's a reality that will come soon, ladies and gentlemen. And this is good news. It's not supposed to be a bad news na doomsday scenario. It is a good news because we know ang lahat ng ating paghihirap, lahat ng ating mga pagpupunyagi, it will come to an end. It will come to a fruition, to its fullness when Jesus Christ comes again. But He will come again as a judge. So the question is, naibigay mo ba at naisuko mo na ba ang buhay mo sa Kanya? Nai i-offer mo na ba sa Panginoon ang puso mong alam mong nabalot ng labis ng kadiliman ng kasalanan? At inacknowledge mo na bang sa Kanya lamang ang kaligtasan na pwede mong matamo? Because my friend, kung wala ang kaligtasan ng Panginoong Yesus, tayo ay mananatiling alipin sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kadiliman. That's the reality of it. Our culture will not save us. We can celebrate it, We can enjoy the fiestas, we can enjoy the merrymaking, ang pagiging video kay kings and queens ng mga Pilipino. And these are good things. Ang ating strong family connections, these are very beautiful things. But my friend, they cannot save our souls. Tanging ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Diyos ang makapagbibitbit sa atin sa buhay na walang hanggan. Tanging ang pagmamahal ng Diyos na yumayakap sa atin ngayon. Ang makapagbibigay sa atin ng kadahilanan na meron palang pinupunto ang buhay natin to sa mundo. Nang bawat hakbang pala natin ay merong pinapatunguhan. Na hindi lang to random acts of things, but these are purposive steps that we are taking so that in our doings, in our beings, God is being glorified above all. Naisuko mo na ba ang buhay mo sa Kanya? I pray mga kapatid na ngayong araw atin pong yakapin ang ating pagiging Pilipino. Tumangis tayo sa Pilipinas. Idulog natin ang ating bayan sa Panginoon. Katulad ng pag-iyak ng Panginoon nung, sa Luke 13, nung makita ng Panginoong Heso Kristo ang Jerusalem, sabi niya, Oh, Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those who sent you, how long, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Na pag nakita natin ang sad state ng ating bayan, ang corruption, ang mga likong gawa ng mga public officials, ang mga pagbubulag-bulangan ah, uh, at pagbibingi-bingihan ng mga tao sa mga maling gawa. Ang pag encourage natin sa mga maling gawa. Ito ay ating pagsisihan. Iiyak, idulog natin sa Panginoon. Katulad ng pagtangis ng Panginoon. Na sinasabi niya, God is willing to gather us around Him as a hen, as a hen would now gather her chicks under her wings. But the Lord says, But you are just not willing. And maybe this is the same heart that God has towards us, mga kapatid. Many people are just not willing. But today, to those that are willing, today, those that are wanting to come para tumakbo sa Panginoon. Kapatid, naghihintay ang Diyos. Unahin nyo lang na mapabilang, mapabilang sa kaharian ng Diyos. Unahin nyo lang ang pagsunod sa kanyang kalooban. Matthew 6.33 promises, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Today, the Word of God has been declared. He's the very source of our life. He's the creator of the heavens and the earth. He's the one that lives and moves and contains everything that we have in our life. He's the one that's the source of all good and godly virtues that we are embodying as a nation. Ngayon, napagtanto natin mga kapatid, ng Panginoon din ang muling magbabalik para husgahan ang mga taong nanampalataya at hindi na nanampalataya sa Kanya. Ngayong araw, ang salita ng Diyos ay malayang naihayag sa atin, unahin natin siya. At ang lahat ng ating inaasam, hindi lamang para sa ating sarili, hindi lamang para sa ating pamilya, maging sa ating minamahal na inang bayan. Kung uunahin lamang ng Pilipinas ang Panginoong Heso Kristo, ang lahat ng ating mga panaginip, ang sabi ng salita ng Diyos, ay Kanya rin namang ibibigay. Today, my friend, I'm asking one of my nieces, isa sa mga pamangking ko po, na kasalukuyan pong freshman sa Philippine High School for the Arts, siya po ay nag-aaral on music. Si Maya Andrea Baldo, ang anak po ng aking nakakabatang kapatid. I have asked Maya to sing for us this song that has been taught us since we were young. Sans the political color. Tanggalin niyo po ang political color. Huwag niyo pong isiping, nako, kinantayan ng ganitong kandidato or ng ganyang klaseng political party. Tanggalin niyo po yan. Just focus on the message because I believe ang bawat Pilipino ay nararapat na awitin ito at sabihin, ang Pilipino ay may dugong maharlika. Nalikas ating talino ang mga adikaing kay ganda. After the song, we will close in prayer. Thank you, Mayang. Love you, my love. Yan po ang aking napaka-sweet, napakaganda, napaka-pretty na pamangkin. At salamat, Maya, na ginagamit mo ang iyong talento para mabuhayan ng kalooban ang mga kapwa Pilipino. Totoo, di ba? Likas sa ating talino, mga adikaing kay ganda. Sa Pilipinas na ating bayan, lantay na perlas ng silanganin wari na tibon ang kayamanan ng may kapal. Isang awit na nagpapahayag <clears throat> na pinagpala ang Pilipinas. Sa Pilipinas nga lang daw, ang isa sa mga pinakakonting bayan sa buong mundo na maghasik ka lang, maghagis ka lang ng, ng seed sa kinakain mong mangga or bayabas, itapon mo lang sa isang lupa. Maya-maya, meron ng tumutubong Plant. Maghagis ka lang ng kamatis na nabubulok. Maya-maya, may mga kamatis ang na dyan sa harap ng bahay mo. Wari na tipon ang kayamanan ng may kapal. O mga kababayan, kung atin lamang yayakapin ang kadakilaan ng Diyos sa bansang Pilipinas. Kung atin lamang ipagpapasalamat na sa Pilipinas, wari na tipon ang pagpapala ng Panginoon. Araw-araw meron tayong sapat na dahilan na purihin siya. Araw-araw meron tayong sapat na dahilan para dakilain siya. Pasalamatan siya. At araw-araw meron tayong sapat na dahilan na tayo ay magsaliksik, hanapin siya, at atin siyang mahahanap at masusumpungan. Mga kapatid, maybe you're listening to this and you're saying, napaka-patriotic ng mensahe. Yes, gusto ko nang maging Pilipino. Yayakapin ko ng pagiging Pilipino. Kalahati lamang yan ang gustong gawin ng Diyos ngayong araw. Dahil higit sa pagiging Pilipino, meron pang isang citizenship na mahalaga sa mata ng Diyos. That's our citizenship in heaven. Our being children of God. At ang pagiging anak ng Diyos ay hindi dahil tayo ay Pilipino, or you may be an American, or you may be a Japanese, or of other nationality. Our citizenship is in heaven is only determined by who we are in Christ. So today, my friend, is your day of salvation. If you have heard this gospel, if you have heard the truth that God is the source of everything and God is the very reason why you are alive, but you have not known this God, you have taken forms of religiosity. Alam ng Diyos na lamang ka ng simbahan, Alam ng Diyos na talagang madasalin ka. Pero in your heart of hearts, you still don't know this God. You don't have a personal relationship with this God. Today, just like the Apostle Paul, I've been happy to introduce to you this unknown God who, I pray, from this day forward will already be known to you. His name is Jesus. And today, his arms are just wide open like this, asking you, Come, and I will give you rest for the weariness of your soul. Are you ready to come to Jesus? Why don't you pray this prayer with me? Panginoon, salamat po for the reminder that you have been so patient with me. Sa dami ng aking mga pagkukulang, sa dami ng aking mga kalikuan, mga kadapaan sa buhay, you have overlooked so many of my sinfulness. If only, Lord, na makarating ako sa puntong ito. At ako'y tumawag sa inyong pangalan. At salamat sa inyong pangakong hindi niyo ako tatalikuran. Panginoon, akin pong buong kababaang loob na isinusuko sa inyo ang aking buhay dahil kayo lamang po, Lord, ang pwedeng makapaglinis ng aking maraming puso. Punan niyo po ako, Lord, ng inyong banal na spirito at ako'y maging karapat dapat sa panawagan bilang anak ng Diyos. At alam ko po, Panginoon, kung ako po ay susunod at tatalima sa inyo, ang pagiging Pilipino ko, ang pagiging tao ko, ay ang aking magiging pagpupuri pabalik sa inyo. That I can live this life in honor and glory of you who gave me everything. Kayo ang aking pag-asa, Panginoon. And so unto you, I give you my praise. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, ang kaligtasan po ay malalim pero hindi kailangang maging mahirap dahil ang Diyos ang naghirap para maging madali sa atin ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ang sincerity of faith, ang kailangan lamang ang, ang yieldedness of the Spirit, ang kailangan lamang ang pangungumpisal na kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. But today, if you have made that decision, give us your phone number. Give us your uh, details and come to church one of these days, the Lighthouse Christian Community. We will be so happy to take you into this journey of faith to get to know Jesus in an even better fashion. Lighthouse family, magalak ka. Ang Diyos ay nasa sa atin. Amen? Salamat Panginoon for this beautiful Sunday. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ngayon ay nasa online service. Kayo po ang maghari sa kanilang pamilya. Kayo po ang manahan sa lugar na ito, sa pamilyang ito, sa tahanang ito. So today, Lord, puno ang aming puso na yakapin ang aming pagiging Pilipino. Puno ang aming puso, Panginoon, na kayo ay pagsilbihan, dakilain, at sambahin ngayon at magpakailanman. Maraming salamat, Ama, sa regalo ng inyong banal na Espiritu na ngayon ay lumulukob sa akin, na ngayon ay pumupuno sa akin para akin pong matutunang dakilain ang pangalan ni Jesus. Itaas niyo po ang inyong mga kamay kung saan man kayo. And may the Lord bless you and keep you. And may the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious unto you. Yes, may the Lord lift His countenance towards all of you. May the Lord grant you His peace. Ang kapayapaan, ang kabuuan, ang kagalingan ng Panginoong sa Kristo ang mapasayo habang ating minamahal ang bayang tunay na biyaya sa atin ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Lighthouse. I hope to see you in church one of these days. Stay safe. Have a good and godly week.